Zabanına ellerimiz bağlatma, Mahfuz cahimine tenlerimizi bağlatma. Ah ümmetin değil Muhammed'imizi ağlatma, Habibine bağışla bizi ya Rabbi, Resulüne bağışla bizi ya Rabbi. Kevser irmağından lütfunla içir, iki kanat yerde bizleri uçur, vergi hasıf gibi sırattan getir, düşürme cahimine o gün ya Rabbi, mümin müminatı imanla öldü, annemizin, babamızın, akrabayı, talukatımızın kabrini, nur ile doldu. Rahman ismiyle hazretlerini kaldı. Cennet bahçesine gönder ya Rabbi. Hükümet hasbiyle payidar olsun. Afili bildiğine galipler gelsin. Ehli iman her an safalar sürsün. Düşmana sığmazla ya Rabbi Asasir İslam sahhatta olsun Süngüleri düşmanların bağrını gelsin Ordumuz ordusun hep geçti olsun Hızımızı düşmana yerine ya Rabbi Şu meclis hürmeti rızana erdi Sen sen Medine'ye yüzümüz sürdü cevap जमार दोस्ती जन दोस्तु kardeşlerimizi iblis arzına uydurma. Adil kalemlerin ayağını kaydırma. Hazreti Muhammed'den bizleri ayırma Ayırma ya. Yanlarımız hurguma gelip sen el ile ayak ayağıyla cemiyavda birbiriyle el yeda el fırat dediğimiz Gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun düştüğü anda Allah, Allah, Allah diyerek can vermek nasip et ya Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyle-i Kadir hürmetine, Sıfat-ı Kur'an Cem olan ve rahmeti ilahiye için boyuncu senleri mesdur et ya Rabbi, memnun et ya Rabbi, saadet ya Rabbi. Boşta izni dolu getir ya Rabbi, rızana erdir ya Rabbi. Habibi Efe'nin hürmetine ya Rabbi, bütün memalisi İslamiyeyi kahtu gadadan, Karun ve Baden وكن بلاغا معقولا يا رب انغاف شتاتا سمعتي عاداتا وكن بلاغا معقولا يا رب حصلا وعاجلا شفالا وسارا وقدر وجوالا وسارا واحمر وأدار الأخبار الزارة حتى على ما تصنع misliyle bulunmayan kardeşlerimizin adiyen şifalarını lütfet. Çekini çekini can verenleri çekini çekini can verenleri Acı azaplarını cahil affet ya Eğiliğini gördüğümüz ihvanlarımızı Ashab-ı hayrattan olanlarımızı bu sultan izleri duadan unutma diyenlerimizi ve alel hususi mecliste amin diyen bir sahiplerini nar-ı cehimde yakma ya Ne olur nar-ı cehimde yakma ya Rabbi. Dünyada imanla gezdik, imansız götürme ya Rabbi. الصارخات الصارقة حرسي لقهرك يا رب في سلامي نفسك لك يا رب evlatlarını yetiyet ya Rabbi. Bütün mümin ve müminatı imanla öldür ya Rabbi. Rızanı buldur ya Rabbi. sevgili bebeklerimizi kafirler sündüsüne baktırmaya, azlıkla, düşmanla, komünistle terbiye etmeye, kapılarımız üzerine şapka baktırmaya, Leyla-i Kadir Künşeral hürmetine, cennet-i aladan çıkarıp iki yüz sene ağlattığın Hazreti Adem hürmetine, yavrusunu kurban edeceğim diye yatıran İbrahim Halil'in hürmetine, sevgili boğazını kısa ayıran Hazreti İsmail'e bağışla ya Hazreti İsmail'e bağışla ya gibi boğaz yaptığın Hazreti Yahya hürmetine ya. Kırk sene yavrum diye ağlattığın Hazreti Yakub'a bağışla ya. On iki sene zindana soktuğun Hazreti Yusuf hürmetine ya. Bizleri imanla götür ya. Havz-ı Kevser'in gemisi ya. Cennet-i Adana uçur ya. Uhud dağlarında mübarek saadetini şehit ettiği ismi ismiyle yazılan Hazreti Muhammed'in tebaşlara Hazreti Muhammed'in tebaşlara ayağını altını ejderhaya sordu buyur tuttuğu ağzına bağışlara ya Karnını edildiğe yardırdığın Hazreti onlara bağışla ya فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ayeti üzerine şehit kanlarını döktüğün Hazreti Osman'a bağışlayın. Sefede deve gibi bağırdattığın Hazreti Ali'ye bağışlayın. Hazretinin ellerinden zehir içilip sevmeyeceksin Hazreti Hasan Allah'ı. Evvela badiristin kuyruğunda hakkın helal olsun gözüksün. Hazreti Hüseyin Allah'ı. Hazreti Hüseyin Allah'ı. Bir buraya gidip iyiyim sekizinin elemende idama damat edildim havdaslarımıza da İmanla geçmek istiyoruz ya Rabbi Bıraktı dergi hatık gibi geçmek istiyoruz ya Kimsesiz ihvanımızı imansız geçmesine rahat değiliz ya Cümlemizin imanını sevmiyoruz sevdiğimiz ziyaretimizi topluyoruz. Yaptığımız hizmetlerimiz var Allah'ım. Mahtarı vermişsin büyüttük ya. Başka bir isteğimiz yok ya. Arazımız, ayazımız sensin ya. Senin rızanı besliyoruz ya Rabbi. Birbirimizden ayrılma ya Rabbi. Hazretimizin ömrünü müzdarı yanında Himmetimden ayrılayım Teyassürümden ayrılayım Rehberimden ayrılayım Bütün İslamlarımızın kalbine aşkınla Sevkinla Hakkatınla Hakkatınla hatalar gibi günahlarla biriktik günahsızlar dönüyorlar. Kendi suçumuzu kendimiz biliyoruz ya Rabbi. Kapına geldik sebeplerimiz yok ya Rabbi. Leyle-i Kadir Kuşar'a hürmetine, Semera'yı iman hürmetine. Vesile-i Uzmanız olan Hazreti Muhammed hürmetine, Hazreti Muhammed'e karşı olan sizi muhabbet hürmetine, Ya Muhammed, Ya Ahmet, Ya Ebel Fatih, يا Mürhan, El والبرهان El العظام garidir bağrı isyanız ya Resulallah. Hâsi şerifinle mütevessil gergâh-ı hudâyiz ya Resulallah. İttibai sünnette aciz ve her yüzü karayız ya Resulallah. Kılgatı mehşuadan can dolağa geldi. Ferahhum ya Nebiyallah. Alemine kün rahmet olursun için bizden sana durursun. Gerçi garib-i deryayı günahız ya Resulallah. Ve lakin lütfu ihsanına muhtacız ya Resulallah. Şefaattim, şefaattim, şefaat isteriz Ravzandan bir himmet, Allah'ın nasıl men naseret, tahsil men hazeletti, Allah'ın nasıl cumhuriyetel müslüm, ve حاسب الموحد يقدم الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمسافرين والمسافرين والمقيمين وجماعة الحاضرين وإخوان الغالبين وذلك وبعث من أمة محمد عليهم أجمعين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاولون يأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا أن يمس ذلة ميزات أشرف المخلوقات سيد يوم القيامة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كنز روحنا حالنا أصحابنا بسنك يا بندران نظام حطي ظاظا سنة قد قد يرجي قدس سره العلي فزجلنا قبل بسنك يا بندران روحنا Sahibi, nahibi, seherler, birleşti, nişani, halveti, celveti, cevip suruz aliyeden geçen bütün piramizan hazratının ruhuna, Hazreti Adem Safiyullah atamızdan bu ana, bu yarıya, bu vakte gelene kadar annemizden, babamızdan, akrabayı, talukatımızdan, mümin, mümin, mümin, öyle affedersen din kardeşlerimizden, أعرف أن تعرف الآن واخبر الناس إخلاص كبير فاتحة قل هو الله أحد الله كان مليسة akıllıyım diye şeyler kalpler diye şu an Hüseyin. Hüseyin, sen mikrofonu oraya doğru. مدد يا gündüz Altından kaçarsın Eden şerbetini sen de içersin Bu dünya Oh. حسنا driving the.